Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avis klauso jo balso. Jis šaukia savasias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina prieš akiją, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirmą manęs atėjo, buvo vagis plėšikai, todėl neklausė jų avis. Aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganykla sauras. Vagis ateina tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas sužavis guldo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avys nesavos, pamatė sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaiminė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsijimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Tarp žydų vėl kilo nesutarimas dėl šitų žodžių. Daugelis sakė, jis velnio apsėstas ir šėlsta, kam jo klausote. Kiti tvirtino, tai neapsėstojo kalbos. Argi gali velnės atverti neregiams akis? Jeruzalėje buvo šventyklos pašventinimo iškilme. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje po Saliamono stoginę. Ten jie apspito žydai ir ėmė klausinėti. Kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi mesijas, pasakyk mums atvirai. Jėzus jiems atsakė, Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau, savo tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs nemanosios avis. Manosios avis klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą. Jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Ir vėl žydai stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmušti. O Jėzus paklausė juos, Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų, už kurįgi darbą jūs užmušite mane? Žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmušime, bet už pikdžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dėdiesi Dievu. Jėzus atsakė, argi jūsų įstatymė nėra parašyta, aš tariau, jūs esate dievai. Taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir raštas negali būti panaikintas. Tad kaip jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu pikdžodžiauji, kai jis pareiškė, aš Dievo sūnus. Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis ištruko jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė į Užjordanę, kur anksčiau krikštijo Jonas, ir apsistojo tenai. Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo. Jonas tiesa nepadarė ne vieno ženklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė. Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.